Nilqakom għal l-ewwel programm fis-sensiela ta' Vjaġġi Enċiklopedici. Programm ta' tfittxija. Programm ta' skoperta. Programm li fih insibu affarijiet li konna nafu bihom, ma konniex nafu bihom, jew konna naħsbu li nafu li huma mod, u fil-proċess Forsi nintebħu illi huma wkoll mod ieħor. Jina Tony Sant u nilqakom għal dan l-ewwel programm f'din is-sensiela ġdida ta' vjaġġi enċiklopedici Hawnhekk eh, se nkunu qegħdin eh, nippreżentaw affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' l-enċiklopediji. Però eh, naturalment minħabba li qegħdin fis-seklu 21 u anke minħabba li issa tħanna wkoll fil-tieni deċenju ta' dan is-seklu, l-enċiklopedija prinċipali li qegħdin nitkellmu dwarha hija il-Wikipedia. Il-Wikipedia illi dwarha se jkollna ċans illi nitkellmu fit-tul nimerħu anke nidħlu fil-fond jekk hemm bżonn fil-ġimgħat illi ġejjin. U tajjeb illi ngħidilkom x'għandna preparat fil-programm tal-lum. Il-programm tal-lum huwa maqsum fit-tnejn. Fl-ewwel parti eh, jiena se nkun qiegħed inlaqakom ma' xi ħadd illi qiegħed jgħini fil-vjaġġ enċiklopediku tiegħi.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 Illum peress illi huwa l-ewwel wieħed u għadni qiegħed nipprova nara daqsxejn f'liema direzzjoni ser immorru f'dan il-vjaġġ enċiklopediku, e, it-tieni parti ma torbodx direttament mal-ewwel parti. Anka jekk il-ħsieb huwa illi fil-puntati li ġejjin ikun propju dan x'namlu. ma jistax jonqos li ikun wieħed personali. Personali eh, f'sens storiku eh, biex nibdew, fis-sens li l-enċiklopediji f'ħajti eh, indubjament huma xi ħaġa li jiġu mill-ambjent tal-familja. U allura jiena rajt li ikun xieraq illi niltaqa' ma' missieri u nitkellem miegħu dwar l-enċiklopediji f'ħajtu. Ir-raġuni li ltqajt ma' missieri u mhux ma' ommi u missieri, xtaqt ukoll illi ninkludi lil ommi f'din il-konverżazzjoni, imma meta tħaddiet magħha dwar dan is-suġġett hija qaltli illi fil-verità dan huwa suġġett illi l-aħjar nitkellem dwaru ma' missieri. F'Ottubru ta' l-2020, meta dan li qed tisma' eh, ħareġ għall-ewwel darba, eh, missieri eh, kellu 91 sena. M'għandniex xi ngħidu missieri huwa raġel anzjan, irtirat għal bosta snin, imma illi meta kien għadu jaħdem kien attiv ferm u mod partikolari nies li jafuh Jafuh għal bosta snin bil-ħanut tax-xorb tiegħu bar f'Tas-Sliema. Din hija xi ħaġa li anke jagħmel referenza għaliha f'dan illi se jgħidilna dwar dak illi jfissru għalih l-enċiklopediji u kif l-enċiklopediji jidħlu f'ħajtu, u għalhekk ħassejt illi kien xieraq illi anka nintroduċih b'dan il-mod, għal fatt illi fost l-affarijiet illi rrakkuntali u illi eh, ma mumiex inklużi f'dak illi se tisimgħu issa, hemm ukoll eh, il-fatt illi xi parruċċjana tiegħu f'dan il-bar li kellu f'taslima kienu jieħdu pjaċir anka jitħattu miegħu għal fatt illi hu eh, kellu sens ta' affarijiet illi qegħdin jiġru madwar id-dinja anka minħabba il-qari illi kien iħobb jagħmel. Però naħseb illi l-aħjar illi nibdew kemm jista' jkun fi żmien bikri. Missier jismu Amante. Jien meta kont l-iskola Kellna suġġett, ma nafx liema klassi, ma naħseb t-tielet jew r-raba', kien jismu General Knowledge. U dal-General Knowledge kien ikun daqsxejn fuq kollox, fuq x'inhu għaddej, per każu, aħbarijiet, jiġifieri lis-surmast kien ikollu miktub biex nitkellmu fuqhom. Bħala General Knowledge kien dejjem l-iktar suġġett li kien jogħġobni. U b'hekk bqajt bqajt dejjem miġbud lejh. Kommi difatti jaqas meta kemm sa mmur il-bogħod, jiġifieri mill-iskola mill-iskola primarja hekk immur immur l-Università tat-Terza Età. Meta meta hemmhekk bdew Meta hemmhekk hemmhekk jagħtu lectures fuq kollox. Allora jien dejjem interessa ruħi fuq il-lectures u għax jikkaverjaw ċertu perjodi. U kien hemm kien hemm fuq il-Medjoevu. Waħed waħed mill-suġġetti li kien hemm kien Medjoevu u dak kien għalija Charles Dalli li kien jikteb ħafna fuqhom. U dak kien perkażu biex biex jgħidilna tikka fuq Malta kien kien imur il-medju evu, kien qed jiġri madwar il-Mediterran u l-affarijiet kollha li dak u bat ma' kombinazzjoni Malta daħlet daħlet fis-suġġett. Ma meta ma ta' daħlet fis-suġġett, allura eh, dak żmien ta' Medjuevu Żmien mhux magħruf. U jien kont dejjem kont nipprova nimla, imma ftit kien hemm eh, kidba fuq u ngħidlek. U kien ikun hemm kidba rar. Huwa bekk dejjem bqajt. U jien kont irħobb l-istorja ta' mhux l-istorja biss, imma il-ġeografija. Allora l-ġeografija terġa' tidħol. Imbagħad terġa' dak iż-żminijiet kien hawn ħafna ġlied pajjiżi fl-Ewropa ma' xulxin. Għazmaħ l-Ingilterra tiġġieled ma' Franza, u bat il-Ġermanja tiġġieled ma' kulħadd. L-encyclopedia kienet tajna ħafna perkasu kif daw il-pajjiżi eh, ġiet Ġew ġew fihom dawn l-affarijiet, jiġifieri l-Ingliżi biex għamlu imperu b'għawsa li installaw l-Awstralja u l-Kanada mix-ċajta u dejjem għandhom l-imperu kbir kbir kbir. Tantu hekk li kienu jgħidu eh, għall-imperu Ingliż kienu jgħidu the sun never sets. Jiġifieri ximkien ximkien fid-dinja fejn qiegħda x-xemx Hemm parti mill-Imperu Ingliż. Nifhem kif dawn kienu ħafna affarijiet, u bat pajjiżi eh, l-istorja tal-pajjiż, eh, popola, popola x'jagħmlu. Affarijiet hekk. Kif kollox jien kont dan ninteressa ruħi, anka sempliċiment fjuri. Naturalment, missiri u koll għandu s-sorsi tiegħu eh, dawk li ġew qablu, ġviri. L-istess mod li jiena qed nippreżenta lil missieri hawn bħala s-sors tiegħi ta' dan it-tip ta' tarif li wieħed isib fl-enċiklopediji, eh, ċertament illi missieri, apparti l-iskola u apparti dak il rakkonta sissa, għandu tiegħu wkoll. Jiena kelli t-tiju tiegħi, tiju Mabbli konna ngħidulu, li dan kien wieħed minn dawk li jħobb jistudja l-istess tip, naħseb għandu mnejn jew daħħalli, daħħalni fiha l-affari, li jħobb jistudja is-suġġetti kollha li jkunu għaddejjin ukoll, jiġifieri eh, dak, dak mar biex isir qassis. Torino, għamil żmien Torino, kien studja teoloġija hemmhekk għamlu żmien huwa u Sur Karmgarja. Sur Karmgarja. Dak għal dak kuġin tiegħu kombinazzjoni wkoll kuġin tagħna. Dak kienu jistudjaw flimkien. Jgħid li inti qatt smajt bis-solstizji, Allura ssostini x'inhi seasonal. Jgħidu daw, perkoż jibda jibda fehmni, għandu aħna da żminijiet tal-istaġun biex kif ta' jinqaleb minn mis-sajf għall-ħarifa u għar-rebbija u x-xitwa, ġifieri dawn huma dawn jiġu fi żmien meta jaqilbu. Allura kien jgħid jgħidli dan meta x-xemx tkun qedek u dok tkun qedek u ġifieri ħafna Koda kien jistudjahom dawn l-affarijiet. Meta kien qal xi ħaġa, hu qum b'imħobbi li ta li anke tista' tgħidlu għax għamel għamel żmien twil. U kien jgħid meta ġie Malta sab sistema differenti mis-sistema Taljana, anke perkażu hawnhekk kollox bil-blinċis, bil-jard u bil-fut u bil-fit u xavet. Għajsri bit-Taljan bil-metru. Kollox metrik. Eh, allora kien jgħidli, l-industrina li kemm komplikata sistema, osservat li barrek aħna kellna sistema Maltija tal-użin u tal-kejn. għax qasba u driegħ u waqqas navi u kejl u kejl per kazu kejla eh, sieħ u kejl kollox Malti, terġa, ġveri barra li kena, dan kena s-sistema taħna. U dan jem kien jgħid li dan konna kont najn Jgħidli l-mezz, jgħidli għandek il-metrik, is-sistema, qiegħda sabiħax mibnija fuq l-għaxra, fuq it-ten. Mentri l-Ingliż għamil eh, fejn sa sibtu ż-żana, ma sibhom kien, xi sibtu ż-żan, sibt l-Ingliżi. Lira Ingliża, lira 240 sold. Dawn stejjer għal qalbi ħafna u niftakarhom anka fit-tfuliti. Però aktar minn hekk dan it-tiju mabli, amabbi li mamu, kif kien jismu propja, huwa karattru interessanti fermu li affaxxinani u li nibża li jekk inkompli naprofondixxi dwar l-istorja tal-tiju mabli, li niddevjaw ftit minn dan il-vjaġġ enċiklopediku illi qed nipprova nagħmel hawn. U allura eh, sanġib lura ehm, it-taħdita eh, ma' missieri, jew aħjar it-taħdita ta' missieri, ehm, għal l-ewwel kodba enċiklopediċi illi propju kellna d-dar. U hawn se jirrakkonta dwar l-ewwel wieħed li niftakar jien meta kont tifel żgħir. Hawnhekk qed nirreferi għal Pears Cyclopedia, eh, enċiklopedija f'volum wieħed jew ħjar fi ktieb wieħed. Eh, kollox ikkondensat f'dan il-volum wieħed, f'dan il-ktieb wieħed, il-Pears Cyclopedia. Imma ħana l-missieri kompli jirrakkonta. Jena dejjem kont infittex kotba li huma nista' nieħu xi tagħrif minnhom. U daw kont ġej daw issa encyclopedia kienet toħroġ waħed kull sena. Kienet toħroġ waħed kom li fatti jien għandi ġiex kodba minna. U din huma n-numri nsejtu set, imma kelli wieħed l-ewwel wieħed kien għal qalbi stina, però t-tipa kienet żgħira wisq Jien naħseb li per kazu Dak kien ktib wieħed imma tant kienet żgħira t-tipa għal ngħidlek li jekk ikabbruh kien joħroġ xi ħames kotba. Fim kif? Imma tant żgħira li dak. Però eh, mbagħad dik kienet eh, pers pers cyclopedia. Pers kien żmien eh, tas-sapun jgħidulu. is-sapun Pearl, Pearl Soap kien, u di li d-ditta kienet kienet tippubblika hi. Mbagħad eh, għadni niftakar ġifieri wara li xtrajt dawk reġgħet da żmien. Mbagħad qed nisma' li li di waslet waslet fin-99. Meta waslet in-99 għadda nixtrih jien ħar wieħed Aħna u xtrajtu, ġifiri għadu għadu għandi kważi intatt ħanajtek għax ftit użajtu kont infittxu. Għaxa tiskant anka fuq per kazu eh, kont rrit nitallem najdu aħna regolamenti ta' tennis. kif isiru l-iskor, kif inhu, perkażu kif ballun imur barra u kif meta jsiru xi penalties jew xi ħaġa. Jiġifieri, imma jien kont niftaħ dan l-imbirka ktieb u nsib sport. Kien hemm parti, kien hemm l-isport kollu, cricket, football, rugby, kollox kien ikun fih. Issa waħda minnhom kienet it-tennis. U kont fuq dan fuq din it-tennis kont Jidħlu xi ġiex punti fin-nofs kien għalija kien. U bad, minna kont taħu l-idea li jien nista' nsegwi ħanajtek il-logħba jekk xejn. Kienet tinteressani għax anke r-rugby kien jinteressani, imma issa billi noqgħod nara qabda nies jiġru wara l dak l-imbrek ballun, jaqbżu fuq xulxin, ikissru l xulxin, biex ta' kollu, u bad, U bad kulħadd jipprova biex min se jasal l-ewwel fuq il-linja n-naħa l-oħra biex tkun il-goal. Għadha goal, allura mhux goal wieħed imbagħad, għax imbagħad wara għandek kick tal-kick għandhom kick li u dawk flok flok jużaw il-lasti bħal tal-futbol biss għandhom żewġ arbli kbar iktar il-fuq U l-ballun tistuttjah minn xi ma nafx kemm il-metru l-bogħod. U dak li jgħaddi minn bejn l-assi ta' fuq, mhux minn l-assi ta' taħt. Bħal mumma tal-futbol. Din eh, ta' tennis u rugby ma kont smajt l-missier jirrakkonta qabel. Però eh, indubjament eh, il-firxa ta' suġġetti fis-cyclopedia biss hija kbira. U kollha taf każ fihom medikali, kollox, suġġetti varissimi. Fuq kollox kien ikun fihom, ekonomija, public affairs, money matters, literary companion, world of music, medical matters, psychology, Sporty, hawnhekk imbagħad, dictionary of computing inġabdew. Din il-perspettiva dwar il-computing jew il-computers eh, nerġgħu niġu għaliha minn hawn ftit ieħor għal fatt li eh, komplejt nistaqsi lil missieri dwar enċiklopediji oħra apparti dan il-ċiklopu ta' cyclopedia, eh, volum wieħed illi kien tassew affaxxinanti anke waħdu. Dejjem xtaqt li kelli encyclopedia għax kienu joħorġu ħafna kwalitajiet, ma l-iktar waħda popolari dejjem kienet l-Enċiklopedija Brittanika illi kieku li dina imma dak iż-żminijiet il-flus fil-but tiegħi kien Bagħtuli allura u dewka peress li kien hemm kwantità kbira ta' kotba li kienet tkun għolja. Allura ġara li jiena kważi qatt ma stajt nixtriha. U mbagħad għadni niftakar kont il-ħanut darba minnhom. U kien jiġi ħabib tagħna wieħed mill-klijenti tal-ħanut tal-bar. U kien wieħed minn dak eh, salesmen u deher il-kotba. Ħadu darba minnhom waqt nitkellem miegħu ma nafx kif ġie dal-kliem fuq l-encyclopedia. U illi aħwa għalli għandna waħda ġdida għalli għadha ġejja. Issa dak kien kien aġent ibih il-kotba, kull kwalità ta' kotba. L-ewwel aġenti ta' din l-encyclopedia kienu l-newspapers ġifieri. Imbagħad qed jgħid li qalli dika dik fiha tmien minn volumi qalli u tista' tixtriha bin-nifs. L-aħwa, idea tajba dik. Għall-qallita tiegħu per kazu ġiex liri fix-xahar jew kemm kienu, għal dak forsi din l-encyclopedia kienet tiswa' ngħidu aħna 16 lira dak iż-żmien. Allura kull ktieb jiswa ġiex liri. U għalli għalli kull kuntrit tmur darba fix-xahar biex tħallasha. Newman's Encyclopedia niftakar u kont nieħu pjaċir biha u meta kont meta kont kont inżomm mal-ħanut u meta meta ma kienx ikolli nies kont niftaħ xi ktieb noqgħod insib xi suġġett interessanti. Issa dak iż-żmien kienet għadha illi naqas eh, stampi bil-kulur ma kienx hemm għax kienet kollox black and white. Għattinan daw kienu fi żmien is-60s, fil-bidu tas-60s, ġifri kien għadha l-itratti tal-kulur kienu rari, ġifri, u għoljin. Mbagħad, però fija, kien fija, kien ikun fija folja ħanajdu għaj. Eh, tal-istampi ta' klib, rateċ ta' klib differenti. ngħidu aħna, razez ta' qtates differenti, jew kella eh, siġar differenti, jew kella tjur differenti, daw kienu jkunu bil-kulur. Tifhem kif ġifieri kienet tkun folja waħda. U kienet dik l-istorja ta' kienet dik l-istorja tal jew l-għasafar jew jew il-klieb, jew bħalma qed ngħidu żvier, jew annimali oħrajn. Imbagħad eh, l-annimali salvaġġi sintendi, hemm varjetà kbira ma spiċċaw qed. Entri bekk għandhom u pjaċir. U kon ikun ikun hemm ukoll anka eh, ġofije, eh, kien ikun hemm ukoll fl-aħħar paġni kienu hemm mappa tad-dinja mhux waħda imma maqsuma pajjiż pajjiż kif kemm kif, jien fl-istess ħin kelli kelli atlas jien. Mentri anke b'dawk is-cyclopedias iż-żgħar qed nifakkarni dawk kien fihom atlas ukoll. Allura kienet ħafna l-qalb għax għandi atlas ukoll. Ġifieri kien nisma' xi ħaġa fuq xi pajjiż. Qatt ma smajt blaqqas nisma' min jaf fejn qiegħed dal-pajjiż. Allura kont noqgħod inqalleb u nieħu pjaċir li nsib l-isem tal-pajjiż hekk u jgħidli fejn qiegħed pereżempju l-Asja jew inkella n-naħa tal-Amerika jew inkella l-Ewropa jew jew in-naħa insomma x'imkien fl-Afrika, speċjalment l-Afrika. Mbagħad kont nis kont naqra ħafna fuq kont nieħu pjaċir naqra wkoll għax l-Afrika tant kienet kolonjalizzata. Eh, daw dejjem tara Mozambik fejn qiegħda, penna ġonna, kont kont issib l-ismijiet ta' pajjiżi ta' Mozambik. Nara, nara, Ejwa, dak qiegħed naħa ta' ma nafx wieħed, ta' bħalissa naħa tan-nofs għax tant hemm pajjiżi ħdej xulxin. Illi dal-pajjiż tal-Franċiżi, l-oħor tal-Ingliżi, u l-oħor tal-Portugiżi, u l-oħor qiegħed il-maqsumin jaħasra. Mentri llum ħafna pajjiżi ħadu l-indipendenza tagħhom. Imma x'ġara meta telquhom Meta telquhom il min kien jippossedihom ngħidu aħna daħal Spanja ħa ngħidu hekk. Daw jaħdu l-indipendenza u ma jaqblux bejniethom u jibdew kulħadd bid-dittatur. Allura sirna li meta jitlaq minn kolonja saru pajjiż dittatorjali. Jiena noqgħod infittex biex nara l-affarijiet kif għaddejjin u perkażu Xkielu eh, kellhom il-minerali tagħhom kollha, għal dawar kaħduhom, ħafna minnhom kienu kadu d-deb, faħam, ġamanti, ġifri. Jider li dan suġġett tal-qalb missieri sew, ma mhuwiex l-unika suġġett u eh, jespandi anka dwar eh, suġġetti oħra u Ikolli ngħid kieku jkolli xi darba xewqa li nimla programm sħiħ ta' siegħa b'dawn l-affarijiet illi jgħid missieri, ċertament li hemm Eh, bżejt materjali, ma biex inkompli ma' suġġett veru propju illi qed nifokaw eh, fuq u hawnhekk anka eh, l-missieri tlabtu jgħid li anka dwar il-perspettiva tiegħu dwar l-użu tal-Internet fil-kuntest ta' dak li qed nitkellmu dwar l-enċiklopediji. Oh, l-Internet, ħanajtek l-Internet li li dak ġarali li warrabt ħafna kodba u nfittax fuq l-Internet. Għamilni għażin ħanajtek. Għax nsibu kum, nsibu iktar kum, l-lum soqgħod nfittex fil-ktib, għam nikteb l-isem xirrejt, għamilu search, U jgħallu kemm ngħidlek l-oħwa tani miljun miljun miljun. Id-diskors dwar l-internet iwassal eventwalment ukoll għall-Wikipedia, sintendi. U eh, minnata missieri jidher li hemm xi ħaġa partikolari ħafna illi tiġbdu lejn il-Wikipedia. Għandha ngħidu ħana dit tal-Wikipedia tip. illi illi eh, iddaħħal il-Malti wkoll. Iddaħħal l-istorja Maltija. Għax għandha ħafna ħafna minna miktu minn Maltin. U dawk idbu suġġetti li jappartinu lil Malta. Jena, jena dejjem insibtata għajnuna xe il-suġġetti li nfittex dejjem insib fuqhom. Huma perkażu jispjegawlek iktar iktar fid-dettall ċertu affarijiet li inti tkun tixtieq taf in ġenerali għax jiena qatt ma dħalt fil-fond ta' xejn ħa ngħidlek, ġifieri nkun naf għalhekk huwa l-general knowledge bħal mattek tal-iskola fi żmien kien jien kien jogħġobni għax għandek biċċa. Mhux ħall fil-fond, waqt nara dik kif ġiet le, tasal għandek ġenerali, xi ħaġa ġenerali fuq l-oġġett, mhux fil-fond. Xi ħaġa ġenerali u mhux fil-fond. Naħseb dik hija l-ikbar talima li ħadd minn għand missieri ehm, dwar l-enċiklopediji u x'inhuma l-enċiklopediji. u r-rwol tal-enċiklopediji jorbot b'mod importanti ma' dan, xi ħaġa ġenerali u mhux fil-fond. Nerġgħu niġu għaliha din, darbora. madwar xar snin ilu. U eh, għall-ewwel eh, kont nagħmel affarijiet żgħar eh, kont nara xi paġna dwar xi suġġett jew ieħor illi jinteressani u kont nara illi nafem żball fl-ortografija, xi spelling, jew jew xi żbalji ta' dettalji, per eżempju sena partikolari li tkun imniżla eh, ħażin jew b'tajpo jew nkella forsi għax eh, it-tarif eh, ma jkunx inġabar b'mod kif suppost. U kont nagħmel dawn il-korrezzjonijiet żgħar. Imbagħad anka bdejt naħdem xi ftit fuq paġni biex dawn jiġu stabiliti eh, dwar suġġetti li huma suġġetti akademiċi. Ehm, però ħafna drabi eh, għal fatt li fil-ħidma tiegħi eh, naħdem ma' studenti fl-università li ġara kien li l-istudenti kienu jkunu huma illi qegħdin joħolqu Eh, dawn il-paġni. U fost il-paġni li ħolqu l-istudenti, il-biċċa kbira kienu jkunu dwar l-arti digitali jew l-arti kontemporanja eh, b'xi forma ta' live art jew performance art u eh, dawn il-tip ta' suġġetti li kont qiegħed nallem dwarhom fl-università f'dak iż-żmien. Imma eh, darba waħda eh, ftit wara, ġifieri dan għalkemm qed ngħid madwar 10 snin ilu, illi beda dan kollu, ġifieri madwar is-sena 2010, eh, wara ftit ta' żmien, mhux ħafna, ġifieri ma' snin li nkun aktar preċiż u jekk naraw anka ir-rekords propja illi hemm fil-Wikipedia infisa jinsibu li id-data veru propju kienet is-6 ta' wissu ta' l-2013. Dik il-ġimgħa, ħalli ma ngħidx dakinhar, kont qiegħed nisma' ir-radju id-dar fej kont ngħix dak iż-żmien eh, fir-Renju Unit, mġo l-Ingilterra, u eh, fuq il-BBC kienu qegħdin eh, jagħmlu storja dwar ehm, ċappa xaħam kbira illi jinstabet fis-sistema ta' dranaġġ taħt Londra. U użaw kelma illi ma ħsibx illi kont smajta qabel, ma affaxxinatni tassew. U din il-kelma kienet Fedberg. E, naturalment mill-andament ta' l-istorja e, jew l-aħbar li kienet qiegħda tiġi irrapportata e, fl-aħbarijiet tal-BBC jiena fimt mill-ewwel x'inhi din il-Fatberg. Imma skantajt mhux ftit meta mort biex nipprova nfittex dwarha fuq l-internet u ftit li xejn sibt. Eh, kont fittixt eh, jidirli fil-Google u eh, ftit paġni kienu telaw u għax kont diġa attiv b'dan il-xol, b'din il-ħidma fil-Wikipedia, għazilt illi immur infittxa fil-Wikipedia. Fil-Wikipedia bl-Ingliż eh, il-kelma Fedberg ma kienx teżisti. U jenat eh, kif jista' jkun illi eh, kelma li qiegħda tintqal fuq il-BBC hija fl-aħbarijiet tal-BBC fl-enċiklopedija illi teżisti online li hija l-aktar popolari ma hemm xejn. U Hawnhekk huwa fejn fhimt anka kif taħdem il-Wikipedija. Fhimt li jekk hemm suġġetti li huma ta' interess ġenerali, suġġetti li huma notevoli, illi wara kollox dan huwa l-ewwel kriterju essenzjali għal dak kollu li jidħol fil-Wikipedia, illi suġġetti huma b'xi mod jew ieħor notevoli u hemm kriterji elaborati dwar dan. Imma Naħseb jiena li suġġett li qiegħed fl-aħbarijiet tal-BBC huwa minnu nifsu notevoli u ekku. Għax eh, eh, din il-Fatberg ma kienx diffiċli biex nistabilixxi li hija xi ħaġa notevoli li darba kienet fl-aħbarijiet anka tal-BBC. Dan ma kienx eh, l-unika darba jew drabi li semmew kien hemm drabi oħra meta semmew il-Fedbergs. U allura jiena bdejt niġbor dawn is-sorsi ta' fejn jissemmew eh, il-Fedbergs. U kien propju allura fis-6 ta' wissu tal-2013 li naħloqt l-ewwel paġna sempliċi għal l-artikolu illi wieħed isib illum fil-Wikipedia dwar Fedberg. Dana qed ngħidu fil-Wikipedia bl-Ingliż. U dina għaddiet eh, għaddew snin minn fuqha u eh, fuq perjodu ta' madwar eh, seba' snin saru ħafna tibdiliet fiha u daħlet ħafna aktar informazzjoni minna numru sostanzjali eh, ta' nies. Ikolli ngħid li jekk wieħed ħares anka lejn l-istatistika ta' din il-paġna dwar dan l-artiklu eh, dwar dan is-suġġett Fedberg fil-Wikipedia bl-Ingliż, isib illi kull meta tiġi eh, skoperta xi Fedberg notevoli oħra Eh, f'xi belt madwar id-dinja eh, dejjem eh, jiżdied anka traffiku għal din il-paġna. Għaliex? Għax issa, meta tmur biex tfittex fuq l-internet, b'mod partikolari jekk inti tfittex fil-Wikipedia u ddaħħal il-kelma Fedberg, jitlaħlek mill-ewwel naturalment dak illi hemm fil-Wikipedia. Dan għax il-Google u l-Wikipedia eh, jaħdmu mill-qrib flimkien għavol jewma żewġ organizzazzjonijiet differenti ferm minn xurxin, filosofiji differenti minn xurxin, u forsi anke eh, ikolna ċans darbuħra l-qoddim nitkellmu eh, dwar dan is-suġġett. Imma għalissa nixtieq inkompli għaddej nifoka fuq din l-idea tal-Fedberg. Il-fitberg huwa eh, suġġett moqżiż ħalli ngħidu kif inhi, mhux veru, illi titkellem dwar xaħam illi ssib eh, fis-sistema tad dranaġġ mhijiex xi ħaġa pjaċevoli. Hija differenti minn dawk il-paġni dwar il-mużika jew il-kultura popolari Eh, jew nkella dwar eh, affarijiet oħra li semmejtilkom li kienu jaħdmu fuqhom l-istudenti li kont naħdem magħhom eh, dwar l-arti ħalli ngħidu hekk u anke suġġetti oħra ta' interess ġenerali, anka jekk huma aspetti politiċi, aspetti soċjali u affarijiet oħra mill-ħajja ta' kuljum jew l-istorja, mhuwiex forsi suġġett bħal huwa il-Fedberg. Iltqajt ma' xi nies eh, diversi drabi matul is-snin u semmejtilhom illi dan kien l-ewwel kontribut sostanzjali tiegħi fil-Wikipedia bl-Ingliż. U dejjem kien hemm dik it-ħarsa ta' stmerrija kważi illi għażilt dan is-suġġett tant moqżiż, mhux għax lili joġbuni l-affarijiet moqżiża, eh, minix eh, xuħet illi infittex dawn l-affarijiet, ma kien biss sempliciment illi dan is-suġġett inzerta interessani. Jekk naqbżu eh, ftit ta' snin issa u niġu propju għal preżent, jiġifieri aħna hawnhekk qegħdin fil-ħarifa ta' l-2020 eh, meta oriġinarjament jgħad nitkellem għall-ewwel darba dwar il-Fedberg bil-Malti, kien propju f'dan iż-żmien illi jiena għażilt illi anka namel il-paġna tal-Wikipedia bil-Malti propju dwar dan is-suġġett tal-Fedberg. Il-paġna tal-Fedberg fuq il-Wikipedia bil-Malti eh, ikolli ngħid li ftit li xejn hemm loka. Għaliex? Dan għaliex eh, ftit li xejn biex ma ngħidu xejn ġiet irrapportata inċidenza ta' Fedbergs fis-sistemi ta' dranaġġ f'Malta. Dan ma jfissirx illi l-Fedbergs f'Malta ma jeżistux, anzi, eh, jiena ikolli ngħid illi naħseb illi għanna minnhom daw għalkemm eh, fis-sistema ta' Malta minħabba is-sħana illi eh, tagħmel eh, fil-pajjiż li hija differenti pereżempju mir-Renju Unit jew nkella minn pajjiżi oħra fejn dawn il-Fedbergs huma aktar komuni u aktar spissi jiġu rapportati ikolli ngħid li Malta allura dawn forsi jafu jkunu ta' daqsi żgħar. Imma ma nafx. Dak mhuwiex is-suġġett eh, veru propju illi qegħdin nitkellmu dwaru hawnhekk jew x'qiegħed nitkellem dwaru jien hawnhekk. Il-paġna dwar il-Fedberg fuq il-Wikipedia bl-Ingliż matul is-snin ġiet tradotta eh, f'diversi lingwi oħra. Fost dawn il-lingwi hemm lingwi prinċipali Ewropej bħal huma pereżempju l-Ispanjol, il-Franċiż u l-Ġermaniż, kif ukoll anka lingwi eh, li huma kbar Ewropej oħra li forsi mhumiex eh, daqshekk eh, ewlenin bħal dawn li għadni kemm semmejt, jiġifieri Per eżempju, il-Portugiż, l-Olandiż u anka l-Iżvediż. E, il-paġna dwar il-Fedberg bl-Ingliż ġiet maqluba wkoll għal diversi lingwi oħra illi anqas huma Ewropej. U fost dawn eh, wieħed jista' isemmi eh, per eżempju l-Ukren eh, illi anqas juża l-istess alfabett bħal lingwi Ewropej l-oħra li semmejt, u wis anqas l-Ebrajk, eh, illi hemm anke eh, traduzzjoni ta' din il-paġna l-Ebrajk. Hemm ukoll il-verżjoni bil-lingwa ċeka, hemm verżjoni anka bl-Ungeris U allura jiena ħassejt illi aktar u aktar meta rajt verżjoni bir-Russu u anka verżjoni bil-Welsh eh, ħassejt illi huwa xira illi wasal il-waqt illi jiena bħala eh, l-instigatur oriġinali tal-paġna dwar il-Fedberg bl-Ingliż Din nittraduċiha wkoll għall-Malti. Issa ħa niftehmu, jiena minix traduttur, imma it-traduzzjoni eh, mhijiex xi ħaġa li hija strani għalija. Eh, meta kont student l-iskola ħafna ħafna snin ilu, Mod partikolari, meta kont fis-sixth form, konna nitalmu traduzzjoni bħala parti essenzjali minn dak li konna nagħmlu t-taħriġ għalih tal-matrikola għal-livell avvanzat. E, Il-ħbib tiegħi mibkija e, it-tnejn li huma llum. E, George Mifsud Kirkop u Marlene Mifsud Kirkop, il-kopja Mifsud Kirkop, kienu ewlenin e, biex faslu anka il-kodba li minnhom konna nagħmlu it-traduzzjoni l-iskola dak iż-żmien min eh, għandu bej wieħed ieħor l-istess età tiegħi jew anke forsi xi ftit iżgħar, ċertament li jekk studja il-Malti fil-livell avvanzat għal matrikola jaf bil-kodba ta' fommu bil-għażel. Imma ħanħallu dawn l-affarijiet ħelwin eh, fil-ġemp għal minuta u nerġaw nifokaw fuq din l-idea tal-Fedberg bil-Malti. U li se nagħmel issa għalkemm jiena minix traduttur u għalkemm it-traduċejt xorta waħda din il-paġna dwar il-Fedberg għal-Malti għal-Wikipedija, ġifiri il-Wikipedia bil-Malti, eh, l-enċiklopedija Hilsa miktuba bil-Malti, eh, għadd li m'hemmx posta anka għax hemm ħafna artikoli dwar suġġetti essenzjali li għadhom mhumiex fil-Wikipedia bil-Malti, inkluż, per eżempju, eh, ma hemmx paġna dwar xaħam li hija xi ħaġa ferm aktar essenzjali bħala suġġett illi wieħed jistenna f'enċiklopedija. U allura hawnhekk għalkemm jiena eh, sanazzarda li naqralkom dak illi traduċejt mill-Ingliż biex jidħol fil-Wikipedija eh, bil-Malti, ehm, jiena eh, fl-istess ħin se nagħmel anka kummentarju kultant dwar dak illi ehm, qed ngħid hawnhekk illi ktibt. Ehm, flin l-ewwel verżjoni tal-paġna dwar Fatberg għal Wikipedija. U allura meta inħares lejn il-paġna bħalissa qed nara dan il-klim. Fatberg huwa borġ xaħam maqbud fis-sistema ta' dranaġġ iffurmata minn diversi affarijiet mhux biodigredibbli illi jispiċċaw jintefaw fid-dranaġġ. Bħal pereżempju wet wipes, żjut u materjal simili ieħor. Dawn iċ-ċapep kbar ta' xaħam kienu identifikati bħala problema għall-ewwel darba f'Londra fil-bidu tad-deċenju ta' l-2010. Dan minħabba li s-sistema ta' dranaġġ eh, f'dik il-belt tmur lura għal żmien ir-Reġina Vittoria u fl-istess waqt ma kinitx qed tlaħħaq mal-ammont dejjem jikber ta' prodotti li suppost jistgħu jiġu flaxxjati imma fil-fatt ma jiddegradawx immedjatament. Dik hija eh, l-introduzzjoni li hemm dwar Fedberg u ħafna drabi in-nies dan huwa x'sa jaqraw dwar Fedberg bil-Malti għall-fatt li jekk wieħed ifittex anka fuq il-Google bil-Malti il-kelma Fedberg dan huwa eh, eh, x'jinqabad mill-Google biex jintwera hemmhekk għal dak li jkun qiegħed ifittex dwar din il-kelma Fedberg bil-Malti. Naddu issa għal deskrizzjoni tal-Fedbergs. Il-fatbergs jiffurmaw fil-partijiet l-aktar ħarxa tas-sistema tad-dranaġġ fejn il-fluwidi jsibu aspetti turbulanti. F'pajpiet u katusi lixxi, eh, ftit li xejn hemm ċans li jeħel, iżda Fejn ikun hemm partijiet ħorox jew ikun hemm xi forma ta' ostaklu fis-sistema, il-kurrent tal-likwidu jaqbad fih debris tal-materjal fluwidu li jgħaddi minnu. Is-sistemi tad-dranaġġ spiss jgħaddu minn partijiet mibnija fil-konkos jew f'xi forma ta' briks. F'dawn il-partijiet jaf ikun hemm ukoll terrapien, biċċiet tal-ġebel u fdalijiet oħra mill-kostruzzjoni nfisha. Fejn it-temperaturi jvarjaw ħafna matul is-sena, hemm ċans akbar ta' dan it-tip ta' materjal ta' kostruzzjoni li jitkaxkar mad-dranaġġ. Apparti hekk, spiss ikun hemm ukoll għeruq ta' siġar jew xi cables li b'xi mod jew ieħor jidħlu fis-sistema ta' dranaġġ u dawn jagħtu lok għal fedbergs biex jiffurmaw magħhom. Fis-sistema ta' dranaġġ fejn l-alkalinità tal-materjal fluidu hija għolja hemmhekk hemm aktar ċans ta' kalċifikazzjoni u ossifikazzjoni. Il-fatbergs ħafna drabi ikun fihom ferm aktar minn wipes u xaħmijiet illi ma jdubux faċilment fl-ilma meta jkunu flaxxjati fit-toilet. Dawn jinkludu prodotti ta' iġeni femminili, cotton buds, labar u kondoms kif ukoll fdalijiet tal-ikel li jaslu fis-sistema tad-dranaġġ mis-sink ta' kċina. Iċ-ċapep illi jifformaw matul is-snin minn dan il-materjal jafu jkunu iebsa daqs il-konkos u jinħtieġu apparat speċjalizzat biex jitneħħew. F'ċertu nħawi, bħal f'Londra, ix-xaħam eh, illi jiġi maqbud fil-katusi jista' anka jirriżulta fi proċess ta' sapunifikazzjoni illi fih ix-xaħam jingħaqad f'tip ta' sustanza li qisha sapun. Meta x-xaħam isott is-sistema tad-dranaġġ, din tista' anke tiżbroffa. U bekk il-materjal tad-dranaġġ jista' joħroġ fl-ambjent mingħajr ma jkun ittrattat jew imsaffi. Fl-Istati Uniti, kważi nofs l-imblokki kollha tad-dranaġġ huma kkawżati mix-xaħmijiet. Fatbergs ġew ikkunsidrati bħala sors ta' fuel, speċifikatament il-biogas. Il-parti kbira mill-Fedberg illi eh, instabet f'Whitechapel f'Londra fl-2017 illi kienet tiżen 130 tunnellata jew 130.000 kg u kbira madwar 250 metru jew nkella bil-piedi 829 pied, kienet użata eh, propju għal produzzjoni tal-biodiesel. Il-fatbergs jistaw jiġu evitati permezz ta' kampanji pubbliċi illi jżidu l-arfin dwar materjal illi mandekx eh, tiflaxja u x'filtri hemm bżonn għal xaħmijiet biex dawn jiġi evitat li jitlu fis-sistema ta' drenaġġ. Tnedew eh, kampanji kontra l-wet wipes għax dawn huma wieħed mill-kaġunijiet prinċipali tal-Fedbergs, b'mod partikolari minn Surfers Against Sewage u il-Marine Conservation Society, fost NGOs ambjentoli oħra illi talbu lill-Advertising Standards Authority tar-Renju Unit biex iwaqqaf dak li huma eh, sejħu branding u pakkettar eh, illi jista' jiżgwida lill-konsumaturi. Għamnek kumbat hawn eh, eh, taqsima żgħira illi jisima fejn issibhom, jiġifieri l-okkurrenza ta' dawn il-fatbergs. U dina tikkonsisti biss minn żew sentenzi. U dawn iż-żew sentenzi huma dawn. Il-fatbergs issibhom fis-sistemi kollha ta' dranaġġ madwar id-dinja. Sew fl-ibliet kbar kif ukoll oħrajn relattivament żgħar. Flatbergs ġiganteski jimblokkaw is-sistema ta' drenaġġ f'Londra, New York, Denver, Valencia u Melbourne. Naddu issa għal taqsima Eh, illi hija msejħa etimoloġija. U dina eh, tajt dwar kif il-kelma Fedberg tissawwar mit-twaħħid tal-klim fat u berg, xaħam u borġ. Mela dan huwa borġ xaħam. U għalkemm nistgħu ngħidu borġ xaħam, ma naħsibx li tingħata l-istess tifsira u dan mhuwiex miktub fil-Wikipedia, ma dan huwa kumment minn għandi, eh, Illi Fedberg hija l-kelma pjuttost aċċettata bħal mija iceberg. Eh, Bil-Malti dik hija l-kelma veru propju illi nużaw anka għaliex għax icebergs mhumiex xi ħaġa illi narawhom f'Malta eh, u mhumiex xi ħaġa li huma parti mir-realtà tagħna ta' kuljum. Eh, u allura aħna bqajna b'din il-kelma iceberg. U naħseb illi eh, minar ma kunu puristi żejjed flok najdu bord xaħam u ma ninftemux illi qed nirreferu għal Fedberg ikun xiera illi nużaw propju din il-kelma fatberg bl-istess mod għal iceberg. Ħankompli mela xaw miktub dwar l-etimoloġija ta' din il-kelma. Fl-2008 il-kelma kienet użata għall-ewwel darba biex tiddeskrivi il-kwot huwa ċapeb kbar ta' xaħam ta' tisir isom blat. U il-kwot jispiċċa hemmhekk. li tfaċċaw f'bajja f'Wales. U sa l-2010 kienet bdiet tintuża b'referenza għal masses ta' xaħam li kienu qed jimblokkaw is-sistema tad-dranaġġ f'Londra. Il-kelma fatberg ġiet miżjuda fl-Oxford Dictionaries Online eh, fl-2015. It-terminu jintuża mill-awtoritajiet ta' Thames Water u South West Water. it-tnejn fin-nofsinhar tal-Ingilterra. Imbagħad eh, l-artiklu qabel jala jagħti lista ta' Fedbergs notevoli u jiena ehm, inħoss li din l-lista tanti varjata illi għandi naqralkom eh, tal-anqas parti minna jekk mhux il-lista sħiħa għaliex. Għax din hija il-parti ta' dan l-artiklu illi żommu aġġornat minn żmien għal żmien. U l-ewwel allura rapport ta' Fedberg notevoli u propju dak illi eh, kont smajt dwaru jiena eh, fl-aħbarijiet tal-BBC li semmejt lilkom fis-sitta ta' Awwissu tal-2013, fejn hawnhekk hawn miktub li Fedberg, bejn wieħed u ieħor daqs id-daqs eh, ta' karozza tal-linja li tiżen 15-il tullellata u li jkonsisti f'xaħam tal-ikel u wet wipes ġi skopert fis-sistema ta' drenaġġ taħt London Road eh, f'Kingston upon Thames f'Londra. Daqs ta' tanker ta' petrol ġi skopert f'Melbourne, l-Awstralja. Il-ħtija ta' dan twadbet primarjament fuq in-nuqqas ta' toilet paper ikkawżat mill-imxija tal-COVID-19. U l-aħħar parti qabel ir-referenzi li tistenna fit-tmim ta' artiklu bħal dan enċiklopediku dwar suġġett anke jekk huwa moqżis Bħal mwal fatbergs, hija xi ħaġa dwar l-użu ta' dawn il-fatbergs fil-kultura popolari. Eh, bħalissa hawn din biss li fis-single Arch Enemy tal-grupp Everything Everything, in-narratur tal-kanzunetta jitlob lil Fedberg biex jeqret lid-dinja illi hemm il-fuq mis-sistema ta' dranaġġ illi jinstab fiha. Jena naħseb illi hekk aktar mi biżejjed illum f'dan il-vjaġġ xi ftit moqżies u niskuża ruħi mal-semmija ta' dan li għadni kemat li forsi għandhom sensibilità xi ftit delikata għal dawn it-tip ta' affarijiet, imma wara kollox dan huwa x'wieħed isib anka f'enċiklopedija. fi sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici flimkien miegħi Tony Sant. Jina nirringrazzja l-mistiden li kelli l-lum illi kien missiri Amante Sant u nagħmel appuntament magħkom għal vjaġġ enċiklopediku ieħor darbora fl-istess post